dote hode thronus difrus bathron diedron proskephalaion kathesdo kathemai tiste keis plunon poterin hydeti thermoi synkerason panu dipso kerason pasin tisti thelei e artuton e caroinon Auto eceino kerason. Su, ti theleis? Plunon poterion, kerason moi thermon. Bale neron. Prosten acraton. Ti stecete? Cathesdeste? E an thelete, anapesoomen. Puu keleueis? En prootoe topoe anapese. Doth heimin hudrogaron. DOS HEMIN GEUSASTAI MOLOCHAS ZDESTAS. Epidos MOI HEIREK MAGION. KOMISATE. BALE ELAIOGARON EISTON OXUBAFION. MERIZONTA ONUCHIA. KATAKOPSON KOILIDION PLEKTEEN EXHUDATOS. IDE EI ECHEIS PEPERATON. EPIBAPTE. CHROMAI. CHROO dos suco ton truferon hichlas calicreas thridacas heis exumon arton clasei kai escanixion eisoisei catataxin parados clasum psomus depneesate pantos ekeinos axios estin par hemin deipnesai dos tarichion trichias lobia ormenon metagaru kai elaion spanon gonguloton ornin orten psile pleura dia sdomu temagia delphaca opton Thestos diskon metatroximon rafanus heoduosmon elias leukas kai tyron nearopaston oidna mykas tois hupere tesasin dote de pnesai kai toi mageiroi kai tragemata hoti kalos hupere tesan dote hydor eis heiras katamaxon ten trapesdan dos prosfaton dos haplopoten dos akraton piomen neron ec tu bauci diu. sermon? Eisto meisdon? Eisto micron, he Deos. El pis dogar cae allen pain. Ean epitrepeis propino su, calos lambaneis? Apo su, he Deos. Dia tu, u pie curie aites a kai udeis moi dedoken doth he min glukea placuntia archei he min agomen loipon hapson candelan labe calos he mas elabes